Խոսակցությունը տեղի ունեցավ դասարանում։ Այն պահին, երբ մենք զրուցում էինք, պատերազմը Ղարաբաղում դեռ չէր էլ սկսվել, բայց բոլորի համար արդեն պարզ էր, որ այն անխուսափելի է։ 1991 թվականի աշունն էր։ Օգոստոսյան հեղաշրջումը Մոսկվայում արդեն ձախողվել էր, բոլորը ովքեր կարող էին հայտարարում էին իրենց անկախության մասին, Ադրբեջանը դուրս եկավ ԽՍՀՄ կազմից, Հայաստանը հանրակրվե անցկացրեց եւ անկախ պետություն դարձավ, Ղարաբաղն էլ հայտարարեց Ադրբեջանից դուրս գալու մասին։ Բայց իրավիճակը Ղարաբաղում միևնույն է անհանգիստ էր։ Իսկ դասարանում իմ դիմաց կանգնած 3 դեռահասներից մեկը ծակումով գետաշենից էր։ Ղարաբաղի հյուսիսում գտնվող այն գյուղից, որը 1991 թվականի գարնանը հայտնվեց օղակ գործողության կիզակետում։ Այդ գործողությունը իրականացնում էին խորհրդային զորքերն ու ադրբեջանական ոստիկանության հատուկ նշանակության ջոկատները՝ ՕՄՕՆ-ը։ Նրանք մտան գյուղ, ճնշելով բնակիչների դիմադրությունը, որոնց Հայաստանից օգնության էին հասել կամավորները։ Օմոնականները թալանում էին տները, ծեծում, անգամ սպանում գյուղի բնակիչներին։ Բնակչության զգալի մասն արտագաղթեց։ Գետաշեն ու Մարտունաշեն ադրբեջանցիներ բերեցին ու բնակեցրին հայերի թողած տներում։ Իմ աշակերտ Ավետիքը անունն իհարկե փոխված է։ Պատրաստվում էր իր երկու մտերիմ ընկերների հետ հասնել այնտեղ, որտեղից տեղահանել էին իր ընտանիքը, վրեժ լուծելու։ Ինձ այդ մասին տղաները պատմել էին, գտնելով, որ մեծերից գոնե մեկը տեղյակ պիտի լինի իրենց պլաններին։ Ու ես հայտնվեցի բավականին դժվար կացության մեջ։ Լինելով նրանց ուսուցիչը, դասղեկը, պարտավոր էի այդ մասին տեղեկացնել ծնողներին։ Սակայն պատմելով ես ընդմիշտ կկորցնեի տղաների վստահությունը։ Ոստի պիտի պատասխանատվությունը վերցնեի ինձ վրա, համոզելու նրանց յետ կանգնել այդ խելացնոր գուցեև ինքնասպան ուղևորությունից։ Բայց ինչպես արգելել չէի կարող։ Դա կուժեղացներ փախչելու ցանկությունը։ Ոստի ասացի, որ գնալ իհարկե կարելի է, բայց նախ պետք է պատրաստվել մասնավորապես զբաղվել ֆիզկուլտուրայով, քանի որ պատերազմը թույլերի տեղը չէ։ Եվ երեք ընկերները սկսեցին ամեն առավոտ վարժություններ անել, վազել, ձգվել, սովորեցին կողմնորոշվել տեղանքում, օգտվել կողմնացույցից, նաև սկսեցին փոխ հավաքել։ Այսպես անցավ մի քանի ամիս, սկսվեց ձմեռը եւ փախուստը ստիպված հետազգվեց մինչև գարուն։ Իսկ գառնանը նրանց արդեն այլ բաներ էին հրապուրում եւ փախուստի գաղափարը յետին պլան մղվեց։ Կարծում եմ, այն ժամանակի 14-ամյա տղաների համար Ղարաբաղում սկսված պատերազմը հնդիկների կամ ծովահենների խաղի նման մի բան էր։ Նրանք ուզում էին սրով գլխատել դաժան թշնամիներին, հերոսանալ, փնտրել ու գտնել գանձեր, փախցնել ու տիրել նավերի։ Ավետիքի ու իր ընկերների համար կռիվ փախչելու ցանկությունը մի խաղ էր։ Եթե մի քանի տարով մեծ լինեին, ես չէի կարողանա նրանց հետ պահել։ Եվ ով գիտե, ինչ կպատահեր նրանց։ Ղարաբաղում պատերազմ է, իսկ Երևանում մութ ու ցուրտ տարիներ։ Պատերազմին ես չեմ մասնակցել Նախ ռազմաճակատում որևէ ձևով պիտանի լինել չէի կարող։ Ինձ նման մտավորականներին առաջին գից թնդանոթային կրակոցների դեմ թողնելն անիմաստ է։ Երևի դա գիտակցում էր պետությունը, չփորձելով անգամ ինձ բանակ տանել։ Թեև կռվեցին շատերը։ Դրանց թվում իմ ընկերները, ծանոթները, հարևանները, падգամավորական կորպուսի իմ գործընկերները։ Ես 90-ականների սկզբին Երևանի քաղաքային խորհրդի падգամավոր էի։ Կռվում էին տարբեր կերպ։ Նրանց մեջ կային այնպիսիք, որոնք մեկնում էին Ղարաբաղ ընդամենը մի քանի շաբաթով սակայն տուն վերադառնալուց հետո հպարտորեն ցուցադրում էին իրենց զինվորական համազգեստը։ Նրանք կրում էին ավտոմատներ եւ ինչ որ մի առանձնահատուկ ձևով քայլելով սեփական լրջությունն ու կարևորությունն էին ընդգծում։ Այդպիսիք բարեբախտաբար շատ չէին։ Հիմնականում Ղարաբաղ գնալով իմ ընկերներն ու ծանոթները ամիսներով տուն չէին գալիս, իսկ երբ գալիս էին, անմիջապես պատրաստվում էին վերադառնալ ռազմաճակատ։ Պատերազմը ողբերգություն է։ Զոհվեց համակուրսեցի ընկերս, լրագրող, հրապարակախոս եւ քաղաքական գործիչ Սամվել Շահմուրաջյանը։ Սպանեցին Սիմոն Աչիգյոզյանին, Պատգամավոր գործընկերոջս, որի հետ ջերմ ընկերացանք թեև Սիմոնը, որին սպիտակ մազերի ու մորոքի պատճառով դեդ էին ասում, ինձանից մեծ էր մի ողջ սերունդով եւ եղան բազմաթիվ հուղարկավորություններ, որոնց մեջ շատ էին երիտասարդ տղաները զոհված Ղարաբաղյան ճակատում։ Պատերազմը նահանջներ ու հարցակումներ է։ Այն գրավված ու վերադարձրած գյուղեր ու բարձրունքներ է, արյուն, քրտինք, ցեղ ու թարախ եւ մղձավանջային անմարդկային հոգնածություն, որը թափանցում է ոչ միայն մարմնիդ, այլև մտքերիդ, հոգուտ մեջ։ Պատերազմը նաև հոտեր են, քրտնքի, արյան, հոտած դիակների։ Այս իմաստով Ղարաբաղյան պատերազմը ոչինչով չէր տարբերվում 20-րդ դարի տասնյակ այլ պատերազմներից։ Այն նույնքան դաժան, չհանդուրժող, ագրեսիվ եւ անխուսափելի էր։ Մերոնք կռվում էին հուսահատորեն, Հայաստանում ըստ երևույթին բոլորն էին հասկանում, հանձնել Ղարաբաղը կնշանակի հանձնել Հայաստանը։ Ոստի կարճում էին ամեն մի բնակելի կետից, բլրակից ու ծառակույտից։ Ադրբեջանին parberabar օգնում էին ուկրաինական օթաչուները, չեչենական ջոկատները, Աֆղանստանի վարձկանները, սակայն հայկական կողմն արագ կազմակերպվեց, ցակուցիր պարտեզանական ջոկատներից ստեղծեց նախ բանակային ստորաբաժանումներ, իսկ այնուհետև իսկական կանոնավոր զորքեր։ Իրավիճակը բարթանում էր նրանով, որ երբ խորհրդային միությունը տապալվեց, Ադրբեջանի տարածքում անհամեմատ ավելի զենք կար, քան Հայաստանում, ինչը զինվորականներին տեխնիկայի ու զինամթերքի մեծ առավելություն էր տալիս ասում էին, թե Մոնթե Մելքոնյանը հայկական բանակի կազմակերպիչներից մեկն ու Մարտունու շրջանի պաշտպանության հրամանատարը խփված տանկերի համար ոչ թե պարգևատրում, այլ պատժում էր իր զինվորներին, ասելով տանկերին պետք է այնպես հարվածել, որ հետո հնարավոր լինի դրանք նորոգել ու գործածել։ Այդ տարիների ընթացքում իրավիճակը բարթանում էր նաև նրանով, որ մինչև պատերազմական գործողությունների սկիզբը Ադրբեջանը Հայաստանին տրանսպորտային շրջափակման մեջ էր դրել։ Դա բոլորովին էլ բարդ չէր, քանի որ դեռ խորհրդային ժամանակներում Հայաստանն արտաքին աշխարհի կապող բոլոր հիմնական ճանապարհներն անցնում էին Ադրբեջանով։ Բաքվով էին անցնում Երևանին վառելանյութ հասցնող գնացքները, նույն ուղիով էր ձգված գազամուղը, որով թուրքմենական գազն էր հոսում։ Կային անշուշտ Վրաստանով անցնող երկաթգից եւ գազամուղ, բայց դրանց թողունակությունն այնքան էլ մեծ չէր։ Բացի այդ, Վրաստանում ևս իրավիճակը հանգիստ չէր։ Երկրի առաջին նախագահ Զվիադ Գամսախուրդյան որևէ կերպ չէր կարողանում իր հսկողության տակ առնել խորհրդային Վրաստանի ողջ տարածքը, որի արդյունքում սկսվեցին քաղաքացիական ընդվզումներ եւ նրան պաշտոնան կարեցին։ Սա իհարկե չէր կարող նպաստել մազութի ու գազի մատակարարումները Վրաստանով։ Իսկ երբ Ղարաբաղյան դիմակայությունն անցավ քնած հակամարտության սահմանը, Ադրբեջանը փակեց Հայաստան տանող բոլոր ճանապարհները, հայտարարելով շրջափակում, ինչին էլ հետևեց պատերազմը։ Փլուզվեց Անդրկովկասի միացյալ էներգետիկ համակարգը։ Ապրելը գրեթե անհնարին դարձավ։ Պատերազմական ժամանակաշրջանում Երևանում չկար գազ եւ ջերուցում։ Հոսանքը տրվում էր օրը 1.5-ից 2 ժամ, իսկ տաք ջուր ունենալու շքեղության մասին կարելի էր միայն երազել։ Հակառակի պես ձմեռներն այդ տարիներին անասելի խիստ էին։ Հիմա էլ շատ տարիներ անց, երբ լսում եմ էլեկտրակայանի զանգվածային անջատումների մասին, անմիջապես հիշում եմ այն 3 կամ 4 ձմեռները, որ մենք անցկացրեցինք անլույս, անջերուցում եւ գրեթե անջուր։ Միթե Երևանում ցուրտ էր, հաճախ հարցնում էին ինձ, երբ սկսում էի պատմել այդ մասին։ Գիշերներն իմ ննջարանում բաժակի ջուրը սարճում էր։ Սովորաբար պատասխանում եմ ես։